Kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا mali na wana ni pambo la maisha ya dunia na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا na siku tutapoiondoa milima na ukaiona ardhi wazi na tukawafufua wala hatutamwacha hata mmoja kati yao وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi kwa safu mmetujia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza bali mlidai kwamba hatutakuwekeni miadi wawudia alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa wayaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ma amilu حاضراً wala yadhlimu rabbuka ahada na kitawekwa kitabu basi utawaona wakosefu wanavyoogopa kwa yale yaliyomo humo na watasema ole wetu kitabu hichi kina nini hakiachi dogo wala kubwa ila huliandika na watayakuta yote walioyatenda yamehudhuria hapo na Mola wako mlezi hamdhulumu yeyote الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ewe mtume, watajie watu mfano wa maisha duniani, vipi uzuri wake na kupendeza kwake na mara hupotelea mbali. ni kama mfano wa maji yanateremka kutoka mbinguni, yakamwagiwa mimea ikanawiri, ikastawi. Kisha punde sipunde kakauka. Ikawa vibua vikavu vilivyo katika katika vikipeperushwa na upepo. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuleta na kuondoa kitakacho. Mali na wana ni pambo na starehe kwenu katika uhai wa duniani na pia ndiyo nguvu zenu lakini vyote hivyo havina dawamu, hivyo vina mwisho wake havibaki, na vitendo vyema vyenye kubaki ni bora kwenu mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye hukumiminieni kwa ukarimu thawabu zake, na hivyo ndiyo bora ya matumaini ya binadamu. Na ewe mtume, waonye watu kwa siku ambayo vyote viliopo vitaondoka. Milima itaondoka, na mtaiona ardhi tupu wazi imetanda hapana chochote kilichokuwapo cha kuistiri na tutawafufua watu kwa ajili ya hisabu na hatutamwacha hata mmoja kati yao na siku hii watu watahudhurishwa kwa makundi wakipangwa kwa masafu kwa ajili ya hisabu na Mwenyezi Mungu mtukufu atasema tumekufufueni kutokana na mauti kama tulivyokuumbeni pale mara ya mwanzo na mmetujia peke yenu mmoja mmoja bila ya mali na bila ya wana na duniani mlikuwa mkikanusha kufufuliwa na kuhesabiwa na katika mkono wa kila mmoja hapo kitawekwa kitabu cha vitendo vyake waumini watakiona na watafurahi kwa aliyomo na wakanushaji wataona nao wamijahofu kwa vitendo vilio vilivyomo Watasema wakishaona hayo hila kigani hii Tunastaajabia kitabu hiki hakikuacha hata dogo katika vitendo vyetu wala kubwa ila kimetuandikia na wataona malipo yaliyoyatenda ni ya haki wala Mola wako mlezi hamdhulumu yoyote katika waja wake.